رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوقه اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Mi smo došli do poglavlja nepogrešivost poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kada kažemo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nepogrešiv, Time ciljamo prvenstveno a, da je nepogrešiv po pitanjima dostavljanja objave. I uzvišeni Allah je dao poslanicima ono što nije dao drugim ljudima kada je u pitanju žar i volja za činjenjem dobrih dijela, ustrajnost u tom pogledu, tako da slovili kao primjer, znači, a, svojim sledbenicima u svakom pogledu. To je s jedne strane, a s druge strane su u pogledu znači, dostavljanja sačuvani greške. Pa je na tako na jedan način e, zaokružena ta jedna e, idealna cijelina poslanstva pretočena u praksu. Od, znači, Allahovi poslanika, salatu rabbi, wa salamu, alaihi veđmeni. <clears throat> Međutim, nepogrešivost poslanika, zlo nije a, njegovo lično svojstvo. Šta znači lično svojstvo? Znači da je bio, da nije bio poslanik, bio bi ne pogrešio. Bi li bilo tako? Ne bi bilo tako. A znači nije njegovo lično svojstvo. Naravno, sve ovo uzvišnog Allaha definitivno. Međutim, to je svojstvo vezano zbog poslanstva. Pa ga je uzvišen i Allah, znači u tom pogledu, jeli, Odabro A, uzvišeni Allah kaže وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَكَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْنْ kalila. Kaže da te mi nismo učvrstili, ti bi se njima preklonio. Da te nismo učvrstili. Pa je znači ta nepogrešivost od dar od uzvišenog Allaha, te barake, od ona dar svakome drugom. Svaki drugi čovjek koji ustraje i koji se drži puta, To je dar od zvišnog Allaha, samo što on na tom putu može znači pogriješiti na pretrešaka za razliku znači od poslanika koji to nije mogao učiniti. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَنْ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَيَخَذْنَا مِنْهُ بِنَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَنْ حَاجِزِينَ I da je on onama koje kakve govore iznosio, koji znači ne stoje, koji nemaju mjesta, mi bismo, kaže, uzeli njega za njegovu desnicu, potom bi mu njegovu žilu, kucavicu prerezali. I ne bi mu niko mogao pomoći. Znači, da si o Allaho poslaniče bilo šta govorio od onoga što, što je nemoguće, jer uzvišen je Allaho da je poslanike najbolji, ali pod pretpostavkom da je rečeno, ne bi ti ostalo Allaho poslaniče da dalje govoriš i da, e, ljudima stovi, da među ljudima stojiš kao poslanik. Tu bi završio tako što ukazuje znači da je ovaj uzvišen Allah nadzirao objavu i ono što poslanici govore i da se nije u tom pogledu mogao desiti propust nikakav da ljudi ne bi imali dokaz protiv uzvišenog Allaha, kažemo, jeli, uslovno ne, nemoguće je da ljudi imaju dokaz protiv stvoritelja Tebarake od Teala. Pa je ovdje uzvišen Allah znači nam pojasnio da je ta nepogrešivost dar od svevišenog stvoritelja i da je time znači obdario našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nepogrešivost, poslan, nepogrešivost poslanika kada su pitanju grijesi. A poslanici su kada je u pitanju dostava ne nepogrešivi. I oko toga nema razilaženja među učenjacima. Ne može poslanik nešto kazati, reći, pa nakon su, sutra, sutra dan da to porekne, da kaže ovaj, ja sam se zbunio, ja nisam ovaj, to vama dobro rekao, nisam ja shvatio Džibrila. Mi razum, to je nemoguće. Toga nema ništa. Znači, to je, to je nemoguće, nego se dostavlja sve onako kako jeste. A ako se desi greška tamo gdje mu je dozvoljeni štihad, onda to objava, znači to će objava, objava ili popraviti. A, da, li, da li su poslanici sačuvani i od malih i od velikih grija? Sačuvani su od velikih grija definitivno. Znači poslanici čine znači, velike grije. Dobro, da li mogu učiniti male grije? Ono što ne dolazi do stepena velikog grija, To je razilaženje među islamskim učenjacima. Većina pravnika kaže da poslanice su sačuvani od velikih grija, a da, ne, ne, da, da, da mogu, da nisu sačuvani od malih grija. Da nisu šta? Sačuvani od malih grija. Što znači da su poslanici čini male grije, je li tako? Tako ili nije tako? Pa nije tako. Ne znači ako nije sačuvan da je to šta? Činio. Činio. Jel u redu? To je razlika velika. Znači, poslanici nisu sačuvani od malih grijeha, no međutim ne znači da su činili male grijehe. Ali je postojala mogućnost da se to šta? Da su, jer nisu sačuvani toga, ali su sačuvani veliki grijeha. Pa je, to je stav znači većine učenjaka, čak se od Selefa, Ashaba i Tabina pre, ne prenosi ništa osim što odgovara ovom mišljenju. Znači da su sačuvani činjenje velikih grijeha definitivno. I zato uzviše Allah iz kad spominje poslanike, spominje njehove teobe. Ako dođe do nečega, da je bila teoba. A kada je recimo došao do Jusuf, ale i salam, do priče, nije spomenuo njegovu teobu kada je u pitanju ona žena koja ga je vodila na grijeh. Uzvišenje Allah kaže كَذَلِكَ نَسْرِفَ عَنْهُ سُوءَ وَالْفَحْشَا إِنَّهُ مِنَ عِبَادِنَ الْمُخْلَسِ Tako da bi od njega odagnali zlo i nemoral, a on je bio od naši odabrani robova. Minel muhlasin, nije rekao uzvičan, ali minel muhlisin, pa na lamu ima fetha, nema kesra. A kada ima fetha na lamu, to znači da ga je uzvišeni Allah odabrao da bude, da je muhlis, on je od sebe tako čovjek uradio nešto. Ali kad te Allah odabere, onda si muhlas. Razlika je velika. Jer ti, ti si ovako dobar si, možeš sutra biti da nisi takav. Jel tako da se čovjek lahko promijeni. Ali kad te uzvišen je Allah odabere, tada ima to. Pa je razlika. I nije spomenuto da je on šta? Da je on ovaj učinio bilo šta od grijeha. To. Nego naprotiv, on se opirao. Nije to htio niti je to učinio, naravno, niti je htio, niti je želio, niti je bilo čime dao njoj pogoda i tako dalje. Međutim, jeli, ovaj, in neke ide, kun da ovi ženske spletke su tako velike. Ženske spletke su velike. Šeitan je spletke, šeitan je spletke su kao malo. In neke ide šeitan, kada je vajifa. I prvo se vrata što će ženi citirati ta dva ajta. Kažeš joj vidi, uzvišen Allah kaže za, tako, za žene, da su petke velike, a za šeitan, kaj e, Allah sa šeitanom prođe, a stavo nikad. I još joj to dokažeš kuranskim ajetima. Naravno, to je pogrešno. To se tako zaključi kad se iz konteksta uzme dio ajeta jednog i drugog, iz konteksta uzmeš i onda to serviraš i uporediš, dođeš do tog zaključka. A to nije tako. Isus, spletke žena veće od, od ovaj, uh, ispletki šetana, definitivno, a ja se bojim danas da muškarci pokazuju da su njove ispletke najveće na zemlji što mogu biti. Jer sad Fesad i Nered koji čine, da u, u ovom vaktu prije su nekad Fesad, žene čine Fesad po zemlji, danas ga čine muškarci. Uglavnom, pa je uzvišen Allah zura sačuvao, da tako, poslanike, Jusuf Alisan. To što se navodi da je vidio Jusuf Alisan, vidio svoga oca, u, ovaj, da, da, da je uzeo pricno zubima prst, osramoćeš nas Jusufe i tako. Ništa o tome, ništa o tome vjerodostojno nema od poslanika. Priče, mišljenja koja se prenose, nikakvog uporišta nema. Uprotivno, kada bi čovjek, vjernik, obični, htio da učini nemoral i odlučio prilikam I vidi babu da ga gleda i kaže, dijete, drago, tako vjernik postupa. On bi odustavan tako. Pa kako poslanik? Pa nema nikakve odlike u tom pogledu da ako on vidio svoga oca da, da, da, da, da mu je tako, ovaj, ali selam da, da, da, da je, je tako ugrizao za prst. Tako da je Jusuf Alessam čist u tom pogledu. imate i neke skupine koji kažu da su pored poslanika ne pogrešili dobri ljudi. Dobri ljudi su dobri, dobri. I ne pogreši. Može li dobri čovjek biti pogrešio? Može biti ne nepogrešiv u jednom slučaju. Tako. U jednoj situaciji može biti da napravi da se sačuva, da, da. A ne može biti stalno da ne nepogrešiv kao poslanik. To je nemoguće u tom pogledu, naravno, ovaj, šije, oni su tako zauzeli definitivno prvo mjesto. Jer a, kako oni pristupaju svojim imamima, ovaj, kada govorili tako da su poslanici i imami, da su Ne pogrešili su i kaže, sačuvali su veliki i mali grija. Sačuvali su o, da zaborave. Ne mogu zaboraviti nikako. Ne može učiniti, ne može od rođenja učiniti mali grije. Ni kao beba. Ništa. Ne može kako učiniti mali grije. Kod šija, kaže, međlisi u svome dijelu, Biharu Lenoir, u 17. i 25. tomu nema dijelo koje je štampano, da ima 101 tom, ako se ne vada. Stotinu tomova ima 101, da ima tu nigdje, velik, velik enciklopedija. Kaže, a, čije ima mije se, kaže, slažu definitivno, konsensus se uspostavljen, da su poslanici i da su vjerovjesnici i imami sačuvani od grijeha velikih i malih. I ne mogu to učiniti ni namjerno, ni greško, ni zaborave. Kaže, ne prije poslanstva, i posle toga. I prije imameta, i posle toga. Ne znam šta misle posle toga, ovaj, imam ostaje, imam do kraja života, poslanik ostaje poslanik, do kraja ne može biti poslanik, da se kaže, eh, više nis poslanik, sad ti običan čovjek. Ali u svakom slučaju, kaže on ostaju, odabrani dok ne sretnu svoga gospodara zvuča. Znamo što je pogrešno, to jeste tačno za poslanike. Hajde uzeo male grije. Zaboravljaju nije tačno. Zaboravljaju najbolji poslanike, on Poslanik može zaboraviti. A, sačuvan je poslanik sa osaname isto tako šetanskih djelovanja i nasrtaja. Najveći neprijatelj poslanici je šetan. Tako. Međutim, poslanici su bili sačuvani šetana u tom pogledu, da, ne možu, da, da im ne može navoditi, i da a na, najveći ovaj udio u tome ima naš poslanik Zlozan on je najviše sačuvan, jer tako, šeitana i njegovih, i njegovih djelovanja. Došlo je u hadijskom muslima od Ibn Mesuda, da je poslanik sa osam rekao, nema nikoga od vas, a da mu nije uz njega njegov pratilac od džina. Kažu, čak i ti Allahov poslaniče, kaže, o ijaj, ila enna Allahe e'anani alaihi fa aslami. Fela je muluni illa bi hajr. Kaže, i ja, osim kada što me Allah, kaže, pomogao protiv njega, kaže, pa je on primio islam, pa mi naređuje nego dobro. Pa mi naređuje nego dobro. Ali ima tog pratioca. Znači, koji, je tako, a, čovjeku želi pokvariti njegovu vjeru. Ovdje se kaže, fe esleme, pa je primio islam. I to je stav ovaj čak koji kri džumhura učenjaka koliko sjećam da da kažu da je da je džin da je pratio od poslanika primio islam. Pa mu ne naređuje nego dobro. A neki učenjaci ovaj hadis čitaju drugačije, pa kažu o ija je illa enna Allahe e'anani alejhi fe esle mu. Pa sam ja miran od njega. Nije fe esle me, nego fe esle mu. Pa sam ja miran od njega. Pa se ovo esleme odnoslo bi se znači na da je poslanik se miran, a ne bi se odnoslo da je šeitan šta primio islam. On nije primio islam, nego ga je uzvišen Allah sačuvao tog šeitana, nego značenje, kako god da bilo, značenje je tu negdje. Smisao je da šeitan neće negativno utjecati na koga. Pratila sam poslanika, sallallahu alaihi sallam, je tako, ovaj, to je jeli, jedno od značenja neki učenjaci kažu, jeli, pa mu ne, ne, ne, ne dolazi sa vesvesama i slično to. Uglavnom, značenje je uh, ovaj približno. Kako god da se, jer nekada nije bilo tačaka, u redu. Tačke su kasnije uvedene, pa ovaj, nije bilo vi, ni hareketa. Nego čitalo se, znači, ovaj, bez, bez tačaka i bez hareketa. Pa onda kako slabi, je tako, kako ljudi slave sadarskim jezikom, onda mu moraš, je tako, moraš po to ovaj, precizirati, staviti jel, tako oznake da ne pogriješi u čitanju. A, a se može pročitati na jedan ili drugi način. Od Ebu Horene se prenosi, kako došlo od Buhari kod muslima, kaže poslanik sa osam Ifrit je od džina nas crno na mene. Kaže, juče na crno na mene, kaže, htio je da mi pokvari moj namaz. Namaz. kaže pa mi Allah ono olakšao kare da ga savladam. Kaže pa sam ga htio zavezati za stup jedan ovdje u džami. I kada osvaje kaže da ga svi vidite. Kaže pa se sjetio od ove Suleiman a.s. kada je rekao Rabbi firli wahab li mulken la yanbaghi li ahadi min ba'di. Kaže gospodaru prosti mi. Prosti mi i podari mi vlast koju neće imati niko nakon mene. A on ima vlast na džinima, pa je poslanik Lausadame iz tog ovaj a, gledajući na, na to bratstvo po poslanstvu, tio je da da svome bratu Sulejmanu, ali i salam šta? Pravo. Da mu ne uskrati njegov pravo. Pogled kakav je to emanet. Kakav je to emanet da poslanik Lausadame ovaj, E, ne želi da time a, dova svojima da sam ima bilo kako krnjavost. Jer bi neko imao bar dio te vlasti koju je imao ko? Suleiman, pa nije htio. Sallallahu alaihi wasallam. To je kulminacija a, povjerenja ovaj, i emaneta koga je poslanik sallallahu alaihi ispunio prema ači Suleiman alaihi wasallam. Kaže Reuh, kaže pa ga je Allah otjerao poniženog. Reuhi je, Reuhi je jedan od ravija. To prenosi Muhammed ibn Džafir Reuhi, isto je Reuhi, isto je generacije prenose. Pa je Muhammed dodao u tom hadisu da ga je uzvišen Allah otjerao poniženog. I došlo je kod muslima od Ebu Derda radijallahu ta'ala anhu. Da je poslanik sallallahu alaihi sallame rekao jednoga dana Auzu billahi minik. Lanuke bilanet illahi, to je ponovio tri puta. Allah se otičem od tebe, kaže, proklinjam te. Allahovim proklestom i to je tri puta rekao. Pa je pružio ruku kao da nešto želi dohvatiti. Pa su ashabi kazali, posle toga kažu, Allahov poslanič dok se klanjao, rekao si tako i tako, nismo te prije čuli ovo iš. Kaže, došao je Allahov neprijatelj Iblis, kaže, došao mi je sa, sa jednim ugarkom, žaravicom, kaže, pa mi je tio kroz moje lice, znači da, da me sprži. Kaže, pa sam rekao ono što sam rekao. I to je ponovio poslanik sa osrame tri puta. I potom je spomenuo, kaže, da nije bilo dove Sulema, ali sam kaže, ja bih, kaže, zavezao, sa njim bi se igrala djeca Medine. Pa je poslanik sa osnovne sačuvan znači, od tih šeitanskih djelovanja, jer to bi bio direktan znači, nesrtaj na njegovu poslanicu. <clears throat> Dobro. Naravno, zbog bereketa poslanstva određeni ljudi, određeni sljedeljici poslanika, sa osam su mogli imati nešto od zaštita kada su u pitanju šeitan, kao što ima Omar radijallahu kaže male pijeke šeitanu saliken feđen ila seleke feđen gare feđen. I kada te kaže nije šeitan sreo da ideš jednim plancem, ovaj, jednim tjesnacima, kaže da on nije uhotio drugim putom. Omer, zbog bereketa, tako, objave koje je Omer slijedio, zbog njegove iskrenosti, tako dalje, Međutim, to je Omeru bilo, znači, u jednom pogledu. Znači, ne mora znaš da je Omer bio, znači, sačuvan šeitana u svakom pogledu. Ali kada ga sretne, zaobiđe ga. Tako. Kad sretne Omera, udali se od Omera, ta, bit će mirniji, tako. Radi Allah, tala nama. Pa su pa je poslanik sa znači bio sačuvan u tom pogledu kad je riječ o dostavi kaže uzviše Allah a وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا in هُوَ إِلَا وَحْيٌ يُوحَ On ne govori po svojim protivima, to je objava koja mu se objavljuje. I pročuli smo pretoz, spomenu ajet, ono, تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَكَوِيلُ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله يعصمك من الناس O poslaniće, ti prenosi ono što se objavio tvoga gospodara. A ako ne učiniš tako, nisi prenio poslanicu. A kaže, Allah će te sačuvati od ljudi. Allah će te sačuvati od ljudi, to se misli, sačuvat ćete da, da te ne mogu ubiti. <clears throat> Protivnom poslanicom nije bio sačuvan i nepravde i nasrtaje na njega i pokušaja ubijstva i zavjere i svega su pokušavali i da ga opsihre i doćemo do toga. Međutim, ovaj, ništa to nije uspjelo. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِيتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا وَبَدِّلَهُ I kaže, kada im se naši jasni ajeti uče, kažu oni koji ne vjeruju, kažu, dođi nam, kaže, sa drugim Kur'anom ili ga promijeni. Dođi nam sa nekim, nemoj, nemoj ovo da bude, nego daj nam nešto drugo, promijeni ga. Kul ma je kunu li en ubedilehu min tilqai nefsi, in etebio ila ma juhajlej. Reci, ja nemam pravo, ne mogu ja to od sebe promijeniti, ja samo sledim ono što mi se objavljuje. Nije to, nisu to moje ingerencije da ja mijenjam nešto tako iz Kur'ana. Inni je hafu ina sejtu rabbi azabe i uminalde. Kaže, ja se plašim kada bi nepokoran bio svome gospodaru, kazne na dan, na dan veliko. Pa stražno od poslanika, sa znači da on promijeni ono što mu se objavljuje. Pa je ovim ajetom jasno znači ukazano da poslanik sallallahu alejhi nema ništa nego samo znači da dostavi da dostavi ono što mu se objavlja. Pa sve što je rekao poslanik sallallahu alejhi znači to nema veze sa hevom, sa nefsom, to je znači objava koja se objavljuje kada je u pitanju dostava poslanice. Došlo je u hadisu koga bliži muslim u svome sahihu. U Talhe ibn Ubiti da je poslanik, ali sam rekao, kada vam nešto pričam od Allaha, uzmite to, kaže. Kada vam nešto pričam, znači mi ste se o vjeri, propisima, o dinu. Kaže, ja neću na Allaha iznositi na, na istinu. Ono što vam govorim, rekao Allah, rekao, uzvi, moj gospodar, tako, ja vam govorim o propisima, kaže, oko to uzimajte, kaže, ja ne iznosim neistinu. I kada je Abdullah ibn Amr je pisao kako je došlo kod imama Ahmeda, je došlo kod imama Hakima, kod je Budavuda u Sunan, kod drugih, sa ispravljenim lance prenosilaca, da je Abdullah ibn Amr ibn As pisao sve što je poslanik sa osam govorio. Pa su mu prigovorili na Kurešije, kažu ti pišeš, a kaže Mohamed je čovjek, nekad je ljut, nekad je nenaspavan, nekad je u brigama, nekad je... I ti sve što on trebaš odabirati posebno vrijeme, znači kada ćeš pisati, jel tako, a ne uvijek. Pa se je požalio Ibn Amr poslaniku, sallam, pa kaže, piši, kaže, tako mi, onoga u čiru ruce moja duša, kaže, iz ovih ne izlaze nego, ne izlazi nego hak iz ovih usta, znači ne izlazi nego istina. Piši sve što sam, sve što sam rekao. Isto tako, poslanik je sam sam bio sačuvan, kazao su velikih griha, nije činio male grihe i bio je sačuvan svega što bi uh, uh, kvarilo, što bi negiralo, što bi anuri, anuliralo čovjekovo čestito ljublje. Nije grije očit, ali ne priliči to čovjeku. A kako onda poslaniku? Priliči čovjeku vjerniku da izdje na ulicu, on me potkušuli onim, onim bijelom potkušuli stregelima. Priličilo. Molim? Na prilici. Iako on nije pokazao avret. definitivno nije pokazao avret. Nije. Međutim, ima nešto se zove ovaj murua. Pa havarmul murua je sve ono što udara na to čestito ljublje i ono se razlikuje od vremena do vremena, od podeblja do podeblja, od društva do društva, ima ti razlika. To je elastično, u redu. ni poslanik čak sa osam nije ni to činio, znači nešto što bi mu mogao neko zbog toga. Negdje je bilo ovaj da je ružno da ideš i jedeš jabuku. Ulicom ideš i jedeš jabuku. Ili ideš i jedeš sandvič. Sandvič jedeš i hodaš. Dobro, je to dozvoljeno? Nije dozvoljeno, ostavimo sad to. Ali da li je lijepo, da li je od kulture da čovjek ide i jede sandvič? To se razlikuje od vremena do vremena, od društva do društva, od ljudi do ljudi, je tako? Mi danas mogu kada se lijepo da ide ulicom i da surpa. Jeste ako imaš koga? Vodiče. Svi da dobi imaju vodiče što surfaju po ulicama, niste gledali. U arapskom svijetu, znači, imaju ljudi, vodi ga, vodi ga, ova ide iza njega, znači ima nečim je vezan, kako je privezan, ovaj ga vodi i da ovaj može, jel tako, ne može se odvojiti, ne može se odvojiti pet minuta da priđe sa jedne strane na drugu tamo negdje na ulici ili iz objekta u objekat, a da ne, da nije konektovan. Ona je platio 17.000 dolara, tako za što imao u jednom letu i je konekciju, 17.000 dolara je to mora platiti. Danas te usluge džaba po avionu. Znači, možete se konektovati imate usluge te džaba. Da se je strpio malo, mogao ima 17.000 dolara na kuđu. Uglavnom, neprijatelji Islama bi jedva dočekali da je poslanik uradio nešto što je šta. Suprotno, pa čak i ovom čestito ljubio o kome, o kome eto vam, eto vam, vaš poslanika vidi, evo kako hoda ulica. Kod nje bila velika sramota, odnosno nije bilo poznato otkrivanje glave. Da li čovjek treba nositi kapu na glavi? Ovi što nose kazat će treba na ovaj. To se vraća na, na podneblje ljudi. Podneblje ljudi, ako ljudi pokrivaju glave, recimo negdje u, u zemljama dole ovaj zaljeva, je da čovjek dođe na svadbu ovako bez, bez, bez ičega, da dođe s kapom, samo bjelicom, to je ovaj šubheli. Mora biti kutra na glavi. Takav je običaj. I čovjek ne treba kršiti taj običaj, on nema ništa sa, nije, nije znači problematično u smislu, je tako? Pa čak i u namazu, ovaj, nema dokaza da je na, ovaj, namaz sa pokrivačem na glavi bolji. Iako bi to moglo ući, jer je vidio je Nafija, je, ovaj, uh, eh, Ibn Omer je vidio svoga slugu Nafija, kako je živam Tahavi, da je neprilike stao namaz, bez, ne imao ništa na glavi. Kaže, da skrenu na pijac, kaže, bili zašao takav? Kaže, ne. To je bio ču, jako čudno da čovjek iziđe, pa kaže, Allah je lepši, se, kaže, Allah je preči, idemo se lepšaš Pa je stavio, pa je klanjao. Znači, to se vraća od podelja do podelja, tako da. Međutim, nisu mogli naći Čak ni tu najmanju sitnicu da prigovore poslaniku, sam sam da je uradio nešto šta. Suprotno, znači nekakvim pravilnicima ili običajima koji su vladali to, u to vrijeme. Ima hadis koga je zabilio že imam Ibn i drugi, da je poslanik, sam sam rekao, kaže, nisam nikada, hadis ali je, nisam, kaže, nikada poželio da uradim nešto što je ružno, osim, kaže, dva puta. Bio sam, kaže, jedne večeri, čuvali smo ovce, kaže, ja jedan dječak od Kureša. Pa sam, kaže, čuo, kaže, a, na jednom mjestu, nedaleko odatle, glasove, čuo sam, kaže, recitovanje poezije, onaj vina, to ono ushićeno ono pjevanje što budi i strasti pri ljudima. I, jel tako, defo ovaj, steče tome. Kaže, pa sam rekao, kaže, pripazi na moje ovce, kaže, da ja odem, kaže, da da vidim, kaže, šta je. Kaže, pa sam išao, kaže, pa me Allah uspavao tu, kaže, pa sam ostao do sabaha, kaže, samo me sunce probudio. Kaže, pa sam se vratio. Pa sam, kaže, opet naredne večeri tako čuo, pa sam rekao, pripazi, odo da vidim šta je. Kaže, pa se desilo isto što se desilo i prvog dana. Pa me je sunce probudilo, kaže, pa, pa sam se vratio. Pa mu pitao, šta si vidio? Kaže, nisam ništa vidio. Kaže, tas, tako sam dva puta poželio, kaže i tako mi Allaha, a nisam nakon toga nikad više poželio što su radili ovaj, ljudi u džahilijetu, dok me Allah nije počastio poslanstvo. Ostao sam, znači, na toj čistoti, dok me Allah nije počastio čine. Poslanstvo. Ovo ovaj je hadis, ha? Neki su učinjaci prihvatili, kažu da je dobar, da mogu proći. Neki su mu pregovorili. Ovaj, uglavnom, to se navodi od dokaza da je poslanik sa bio sačuvan, el tako? Da pristvoje, el tako, nečemu što je ružno. I došao od dva sahiha, od Džabira radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sa osvrame nosio kamenje za Keabu, kad se obnavljala Keaba. Pa je kamenje mu nažuljalo rame. Neki kažu da je tad istočar, da je tad imao 15 godina, neki kažu imao je 35, znači nakon ženitbe sa Hatićom 10 godina. Uglavnom nosio je kamenje, prije poslanstva definitivno. Pa je rekao mu, a, njegov Amidža Abbas kaže, kada bi uzeo kare je svoj iza donji dio, znači, i stavio ga, kaže, na rame, da ti, tako da ne, da te ne ozljedi ovaj kamenje koje nosiš. Možeš jednom, dva, tri, ali cijeli dan kad nosiš kamenje, imat ćeš na večeranu. Pa je to skinuo. Skinuo sam da svoj donijedio izad i stavio ga je šta na, na rame. Potom se on je svijestio. Pa kaže, nakon toga nikada niko nije vidio više poslanika, sa osnovne bez odliče. Jer ostao je taj dio dole, jel, ispod, iznad možda koljena i koliko već u tako ovaj stegna su ostala otkrivena, pa se nakon toga poslanik on onesvijestio. To je došlo ovaj, kod Buhari, kod muslima, a, koji se kaže da su poslanici sačuvani, tako da vidi neko njegov stidni šta? Dio. Da vidi neko njegov stidni dio. Iako razilžaju među učinjacima, to je stidnog dijela, tako šta je stidni dio, šta nije, ovaj, i šta ulazi, šta ne ulazi, to je veliko razilaženje. <clears throat> kada uzvišen je Allah zađelo objavio o enzira širate kela krebin i, objavio, i opominje svoju najbližu rodbinu, sakupio je poslanik sa osaname, a, na sapu se popeo i zvao ljude. A, ja beni Fihar, ja beni Adi, pa se okupili, pa im je rekao poslanik sa osaname, ko nije čak mogao doći, on je poslao nekoga za, za njega. Idi, kaže, vidi šta, šta će kazati Muhammed. Salam Allah Pa je došao, pa im rekao, kaže, kada bi vas obavijestio, kaže da je konjica vamo iza brda negdje, želi da vas, da nasrnu na vas, da vas napadu. Kaže, bilim vjerovali? Kažu, bi vjerovali, mi nismo nikad od tebe čuli laž. Znači, pa je poslanik bio sačuvan, nismo nikad čuli šta od tebe laž. Bio je, znači, sačuvan da kaže nešto što je neistina. Kaže, ja sam vam zaista došao da vas opomenem od velike patnje. Pa je onda došao Abu Leheb i rekao poznate riječ o tako, tebe, tebe neke ili hada džematima. Prokoj bio je se zbog toga za ust, sabrao, pa uzvišen Allah objavio suru Leheb. I došao je kod Buhari u Sahihu, Dalije radi Allah talanu da je Ebu Džehel rekao poslaniku sa osreme, kaže, mi tebe ne utjerujemo u laž. Mi ne kažemo da ti lažu. Međutim, kaže, ne vjerujemo u to što čime si došao. Pazite. Zar nije logično da kažu da je šta? Da je lažo. Međutim, kažu, ne, ne možemo kazati kad ti govoriš nešto nam je čudno i mi u to ne vjerujemo, Muhammed. Ali ne kažemo da si ti lažo, jer to ne znamo od tebe to. Nepoznato nam je to. Pa je uzvišenje Allah zaživno objavio فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون kaže oni tebe ne utjeruju laž, nego kaže nepravednici, kaže Allahove ajete poriču. Pa je ajet došao povodom šta? Riječi, je tako, ovoga nesretnika. Ti si iskren, ali uvo ne vjerujem. Pa to je kontradiktorno, je tako? Ne može biti iskren, pa da mu ne vjeruješ, je tako? I došao u hadisu Ebu Sufjana. Allah htjela anon. Kada je bio kod Herakla. Pa je Herakla upitao, kaže, jel, jel, kaže, jel ga optužujete da je Jel Je govorio kada, kažu, nije nikada, jel je li bio, je li prone, nešto, nije nikada pronevirio. Pa je ona na kraju time dokazao, kaže, nemoguće je, kaže, da ne laže na ljude, pa slaže na Allaha. Pa je bio sačuvan tih griha, sallallahu alaihi wa sallam. A, neki učenjaci kažu, kada je u pitanju zaborav poslanika, sa ono sveme, kažu, to nije stvarni zaborav. Neko je to prividni, nestvarni zaborav, tio je Allah njime da propiše propise njegovom umetu. Pa kad zaboravi u namazu, nije to taj stvarni zaborav kao što mi zaboravljamo, nego to se je tako, Allah tio da se to tako desi, da bi samo znali mi kako da učinimo šta. Sehesir. Naravno, ovo mišljenje je neispravno. Ovo mišljenje je neispravno jer došlo u hadisku Buhari kod muslima da je poslanik al sam rekao kaže in nema ene bešaru mislukum en sakema tenseon kaže ja sam čovjek poput vas kaže zaboravljam kao što zaboravljate i ja zaboravljam kao što i vi jeli zaboravljate međutim to se ne može desiti po pitanju objave Jer uzvišen je Allah kaže, jel tako mi smo objavili, inna nahnu ne zelne zikravo, inna lehu da hafim. Allah je objavio opomenu i on će je čuvati. Iako zaborav može se ovaj podijeliti u dvije vrste. Zašto govorimo zaborav? Zato što on tiče čega? Nepogrešivosti u vjeri. Dijeli se u dvije vrste. Zaborav koji nema veze sa prenošenjem poslanice, nego se tiče obično ljudskog života kao života bilo kog drugog čovjeka. I u tom pogledu dozvoljeno je da čovjek zaboravi i bio on obični čovjek ili poslanik. Dobro. Je li dozvoljeno da čovjek zaboravi, poslanik da zaboravi, kada je u pitanju objava? Jeste. Dozvoljeno. Ali uz dva šarta, dva uvjeta. Znači, može zaboraviti, ali uz dva uvjeta. Prvo je da zaboravi nakon dostavljanja. On je dostavio, prenio i onda šta? Desio se zaboravio. zaboravio. I drugo je da taj zaborav ne može ostati takav, ne može uzeti kontinuitet svoj, da zaboravio i to je to. Nego ili će se sjetiti, ili će ga neko podsjet. Pa opet na kraju ispadne kao da nema čega. Znači, taj zaborav nije rezultirao negativno. A da nema jedno od ovo dvoje, od ova dva šarta rezultirao Jer ako je zaboravio, prije što je do... znači nije prenio ono što, mu se, što se od njega traži. Pa znači može prenijeti i nakon toga da zaboravi, ali da ga neko, da ga neko je tako, podsjeti. može ponekad da uzviše jela da, da nešto poslanik zaboravi što ne želi da bude sastavni dio Kur'ana. Se nukri u kefela tensa illa maša Allah. I mi ćemo tebe naučiti, pa nećeš zaboraviti osim ono što Allah hoće. Neki učenjaci kažu, osim ono što uzvišen Allah želi da bude šta sastavni dio Kur'ana, objave. Tako kaže Ibn Atin, veliki mu Kada je poslanik jednog dana klanjao, iza njega je bio u ubej. A, pa mu kaže, pa se zaboravio je poslanik sa osrem jedan ajet. Ispustio. Pa kaže, jel bio, ili je obej iza mene, kaže, ja sam Allah poslanik, kaže, što me nisi podsjetio? Ali taj ajet je objavljen, je ga znali ashabi. Kako bi to obej, što me nisi podsjetio? Znači, došao je, ali desi se, znači da, pa kaže, Allah poslanik, kaže, a mislio sam da je taj ajet uzdignut, da je dignut, da ga nema više. Kaže, nije, kaže, nego sam ja. Učinjeno je da zaboravim. Učinjeno je da, da zaboravim. Pa iz toga, tako, ispravno ono što se rekla prijatelji učinjaci, da je znamo propis, da je dozvoljeno tebi kad imam zaboravi, da ti šta? Da ga popraviš, ali tako? Imam zaboravi, ti ga popraviš. Popraviš, podsjetiš ga, tako? Podsjetiš ga na ajde. Pa ovo ja sam učinio da zaboravim je dokaz da je dozvoljeno poslaniku da zaboravi nešto šta? Od onoga što je dostavio. Što je objavljeno, što je dostavio, a pa zaboravi nakon toga. Tako. To nije problematično, ali nakon toga tako ovaj. Zar nije priča i e, Tamima Darija i Dejala? Isto bilo tako. Htio sam, kaže, nešto kazati, pa sam zaboravio. Pa me je podsjetio ko? te mi me dali. Ovaj, pa je poslanik, znači neće ostati to u zaboravu da bude zaborav i da više nakon toga nikako ne dolazi šta do, do ljudi. Nego znači mora doći to, a, jer ovo sve šube koje se navode, tako, kako, kako poslanik da može zaboraviti? Ako poslanik može zaboraviti, on zaboravi nakon toga to ajet, jeste ajet, nije ajet. Dobro, vjeruješ li ti da uzvišen je Allah nadzire objavu? I da će on čuvati? po jasnom kuranskom ajetu. Pa moraš vjerovati onda i nakon toga, ali tako da, da ne možete se greška sve o Taman poslanik sam bio opsihen, taman da bude obesvješćen tri dana, taman ne, ne može se desiti u tom pogledu nikako, ako vjeruješ u objavu i ono što se objavljuje. Pa se ne traži, znači, da poslanici budu, da iziđu iz tog ljudskog jeli, okvira.